Шубашкар карлы кезем. Шыржывчики, шынжучы, карта урахлана пушлать күллень. Шубашкарда волжул зазардык еш үстре иге хутта день. Союзымыр, пірнезілкілі, пурнатпыр пірдаван зембек, таштан жывғар жыбал латыш зімбе стон пахча, пахча, Урам, хула базаря, ышта тапаламан жінзем, Украинла чілге янраре, белорусла калашнызем. Купалы ян кыпурыначчы, Эльгерші мені бәдінже. Шуралны шәрі жын хумханна адыл Ах, Беларусь! Кел булдын Хаярдашман хаяр дашман вуттер трешке, Шишкетчы халахам кунжуле тымарбе хыри шешке келе жұрт. Кенегезем, архивам, хай горький яны жүрузем, шундар жеш бұлдылдах шаржывам, хура хереслі хурахсем. Ах, Беларусь! Вайғал зунадап, саваплы йывыр әжінде, эс шылынатын. Эп шанадап, сүндермен шуда әмеде. Кашкаш чы құламыр. Ништа тухмада аптырав. Чываш жібе ғынамыр, саға ларман жав Хынай Хынайвал, азаплы жуны, кам үріран тінже газать. шыр шыржыве жунна, вал илтне инжетри засса. Әлгер залдақ шавна чухлана, онланна каламазырда, хый не сарзавал пана шулда эжень поэда. Она купала парнелене хыйса везенькіне гіне, ун яча черерень и кенне. Ну май пәлдерні он Ик халах саважи галашна хыйзен шыржывызем жінжен. История зембе паллашна фронтсен гыбаря хушинжен. Их халах саважи азильня — Эрмен жірне, еревана, сасунда вежін үрігілі асра ялана. Візе мұнда бірле жүрене. кере бірле болза, чавашшын, беларусшын дене, бірне бір күн Кавказ эреги ялдырана, телейлі, мирлі замана, Кашніхай тимлях негдартна, агеп мінле курзам мана. Таванлах, туслах, шав герлере, юбилейре уявзінже. Купала халя тілін мере, чывашын хабыл жірінжін. Ошталанать әлгер хужамар телефон батым калажать, через урилік шуры жығыр, пирус паянлық тубынать. Сазардық хезін жүшке бұрнаш ұқша юнелче, ябалы, вижеллі, халлігес куныш, чарзадыра чыржывалли. Хузагларны варжығаржы, мәскер илене шынғыбе. Шинемін тұғынны гына жав. Күрже айма туғайны бек. Шулзем ерзем пит аяқра жи. Еш ағында хилегерен. Машини бурда, тумда вража шухе иккен купалызен. Тен шитмелі бұлат ташта да, сасын сынсывы жын, элгер батне хура кыжады илзе бұрат ақхушны жын. Кунда иға юлдаш купалы идать Күнда? Кунда? ақ, тен тығынгалыр хакне түллені дедіңді. Тав, дед поэт, чываш әшчене юп курчы килзір жүревже. А ты ятнех, дед Керхи жымран, хитре, шемже. Кунба ташта дажы буля. Пығать купалышын жіне. Пәтчен юлзан кетмен күшулі, нүрлетре ун күшізіне. Улара камне бельмезар, марш юрли янра телан. Украина үлдін пекшір, Беларуси ырдаван. Шамрак семутса жүреші шубашкар урамебе, Шабышма қадірленеші қарсыр хушны бек. Кеш пажал, үлтергеме, тергеме, кереже хурандаран, хай жинже салда кедемін варжы йывыр еттарать. Ирхинеші пре хирдейден, юрда янравларах, кунебе тарба пішсесін таврынан урыхларах, шавжавах пушна усмастан. Ярға давай!» тавай! Дедяслы уцан уцасын, Юрегене устава Украина ылдын бекшер, Беларуси ырдыван, раскалара хүтлеть пір эбер хуржыштык палан. Чак юрра юрлашы ущын, чывашсемде ытзем, Беларусям, Беларусям, теть купала итлезень. Утран сестрень Юсазал самолет самолетсем. Хула жіне акваргадащы пірдеміш бомбине візем. А кунен жерін, кунен жерін, мускавін жән хуланала, машина зем, шыржер, керейші де, шав малалла. Хевел туғыш нелле гужащы, канаш ене, хузан ене, нумайыш илтне, шыр шыржывамын шулне ерне. Шывачымза шурчулгаларна серебряний азаттезем, всем зарзагаварна шак аслы пәлзе, шавзен хизепле парғадарлы әшшенлі хедешіндерет. Хула пір жунлы, пір хапманун, әш верет. Ағырза кеженші кабыр шуршілгелі урғамах, шитсе табар тобыр-табыр адылду жіне чазах тарантас шинче тываттын. Вишшін шынышны тебе. Ларгышра тепри. Пақсасын аптраманда вражбек. Ларгышри паля зынарлы курнза гаять бере. Шаданра курма булдарыр, германа да ик хере. Надали билет амар ларны иккен ик енне. Германа азатма мари, ма анащи пристыне. Шапларақ бұлас, шаплатыр. Надалі хердандышне шубашкар курмагай атпыр. Тені де, леш тамарын бұлны шымылі шыпшавділе. Ашы, ват учитель унын, Германын учителем. Германында, да, зенде, Аполлон Иванш Турган, водар жулда бұлі әнде пәр ялда әшлет. Кушман, хуларавыл сесіремін. малых куненче ыспушнегі шынетмешкін хый заочны тыдыннче. Ашыне курманчы хере хузандан келнеренбе. Май килзен шыва та кере, адылана да лебе. Тень таштанды да ачашын, віреген лепшілбеге германнында. Ытызенде чуне хушы пульхере. Ял ешраншық ленне качы, ослыда сыбайлыскер, Әмірде бұлны аваншы, тере бұлі лайхер. Герман кышт табурнай маря, васкадачке, самана, тел бұлайны читамара, задать тягынам. Ойыр чалышын, челесынь пахкалат енжен-енне, кугалеть сарда ижешшін, вылядать хылхизіне, ак палля сиксянатте, шавада бұшла Аналғас астузана деть, анчыш аслы мне!» Шын жавя, ана анадыла васкать варвар. Шубашкара пайдахынанна, ялан жүрені халахмар. Изирыштан, Ленинградран еп, Изирыштан, еп Москавран. Епле жидес, мінле тұрандып, ажазым бешке, Ангулян! Эшшежі шураши тапранже. Кундағы шүнерек болас. Ман куйбы шыфа анмаллатшы, питті вардеші кемді вас. Ялагай арха, эш тубасшы, әлі химар ведь Шав бір самах. Эвакуации. Тугать калашны хужыран. Ак шурмала салдак тумдирлі саркушлахла эдем жидеть. Кам гулана, кам вакуирный, деть вал палля жапла илдейт. Авхал хушибеха барны шапшуру думла медсестра алызіне шықса жақтарнам ик салдага ерце брать. Кеш грузовик келзе застуря, тада залдах, тада, тада, туя кастыльдет сададу ухрыштень хурлах таштадылда. Шынзем бұғашы, ахладашы, аман маннызіне, үтсә пілмешкен хытланашы курман жидеші хызіне. Аптраманзем кураща кушын, Тапранна знарне, Тванжр сарлаганда ущын тухсадырать взень умне. Аслы жив, хватла адал, Ағальмарсем мавалдан юмахрада юрыравал юқсавыртны сарлаган, Ағальмар чаваш ятпана, хызымахибе ана, Шагындай эбир шуралны, пижіхтерне астына. Ағальмар тель болны ыры вырыспа, шопщак тілде волга матушка деть вырос чываш адал атте адал халах пархадаря адал пирень раскал Хощер жив зана мандаря щук санран письмешкін хал Щургуне эю гаядан, күшкіскізін ұжіне пахтарза завандарадан Еламри емразыне. Сарлага çаранлыхтарăх Энел юшқын хварза, ашкырдадын сиплі курык, чичикпе кабырлатса. Вылық чәрлік шидермешкін тухаган ажибаджи, шығыртса ярат тюлеккен тәрлі түттіл шықлыджи. Шүрзірен, бірре шавзаза, хылғана келзе керет. Шуғыжа ярат бір газа, шірене Сан жинжен юрлаш шымари, шүтчандалық качзем, халығын тымаря, ыра Тұр жылла, Хевел саржубек саржыбек шыранны жух, адалдан илбе духсассын адалах валанны жух. Йылымра шапшура думла вирялзем утшулны жуғ, шәбәл-шәбәл вәді хумлын алхасса эскулны жуғ, кындырлакан мазыр шарчык чыр-чыр чырылдатны жух, Ирлі кашлы харзыр шапчык шынгыр-шынгырдатны жух, Янрыза дырадын адыл әзі пәдім даврана, Шамрык сем немренде хабылын несан ырлықна. Ярынза отшолнығы шын, Ярханах кығыр зембе, санымна бұрашы юшлын качы земхері зембе. Ирден мезір алғаза ашы, Хурбулабек чымашы ұшқын-ұшқын жывала, кашпала, туйла вылляща. Лажазем күлзе юре зем шақса яраща. Хер ерзе жүрейт пірі. Такмақлад унда ұртмақшы, шывады шинбек тумланза. Кулдарать пір мыскаража. Үзіре хайне хывза. Шав жавлаща, кәр керлеща, шулахи кеске вайрах вара шірлешші, ирхине каллехеше. Авалдан пушне етмазыр түрі вырнышынзіне, сарама тұрза шіч сағыр тұбашпа шапнызіне, вырманда әмір ирттерне чымыр пек йыға, юманзем касса дүндерне көк-көкланны ғалыға, канасрах та ухлім илнетте бұлуявын янда ян Кергуне хаяматраны хускалзан хушка гумзем, чашкарза яран йыранын шырана шитсе хүзен, хутлы-хутлы, хулын-суллын, шихинела галага, тытны йывыш вуллын-вуллын, выргынзан даяка, кемебе тухсахыш паттар тараган перенене, Качларда шынтемір пағыры вайкынзанда пірігенне, е шучи хурах пек хурна хумзіне вада-вада, вады булыжы шывурлы, тебе кашсасында. Унжухне дезі живых, хурындашламан балла, шәрелеме, аслы шывым хыбардадан гамалам. Хелларзан, кавак пыржин, шуна жулі зан, касын-касын чырзыры жилі ямжықла юрра ярзан, вырманда елтурых саслын урых шапчықта кукук, пачка бурды янразасын чыррын-чыррын туктадук, шамры керім барын-барын бежу жузагерзе, хырлықра тупса сындарын шурымар, сенгер бірзем, әмітсем каллех сенгерін, эрешілеші бұрныжа да ежернен эскурадан евжа. Шургуне тадах тагиле, тедень лап жухне, жүхне, шутчандалық ұжы гейлі шықлендері шын жүнне. Шивыр адыл, канлі шивыр, үріделік тілленех. Бір ан анпулдыр евір келіне, Сан авалығу тавы шавла, Паянхи куну пуян. Пуласси тада мухтавла, халахсень, шыржывын, сан. Шапла. Е кашт урахларахи историк Герман жуғышлать. Тень уйрымрақ та е анжақ ұндуйым шаплам. Тышман зімзірлене тескеррін. Ухалохун умнех ішне раснахи шивичін тенгерін куш пушлышын унбек жүхне. Шак чынғы, ежіл адыл шыре, шак шубашкар карлагызем, Унхы жінчі чываш уйхире, ундихы еврлейдем раснах везем. Темле пір пертекере пір тегере сана пыхтарчыш, астударчыш нихшан, даман масса а Герман пахре расписани Кайма була дик сихитрень. Халь улта. Лартар чемодане. Унчен шива кереридень. Паля ургамаха товарже. Тип уду хучуну мне. А пичеш пляжа лауттарже. Хузада керзине. Пыращи вищень. Кеш Тамара сукмакпала чупсагайза таптачде. А те, эс Мария, те ейре ячы кырза тагамынашшыға. Шанманшы занагунда курасине, тет шүтлен Аполлон Иванжы пытаремаш именине. Хыра хуришинче ташлать те, шылаварне тығынгалать, шүшне-бүшне турагалать те, ес кушлықне сыдыргалать. влага пара спире толстовка унын жиінже, картузы дешав бир. үттире каштурдан турдынны Эс тілінеден бұл бірдақшы, тезе келет вл еребе. Шынземлері юн юқтарашы, Әбір шыва кересібе, тұшман теп пулыне курмашкын, тірекленешіншке ажу, ұштаға, үстірене дынашқа, тысмақ менде. Қағай жоқ? Тамарынавыл ыдаларе, чуптуре, германзем батне илзе бұратына Тамара, турған тингер хар харсывлық сунжем. Пәлі Наташыға паллах. Тепри тада камбулже. Чим-чим. қырақ. А, Герман булжышкегу. Гера. Міндеть хаза нюзана. Кервень. Да-да, в учитель ала Эс мажын бұл хоть академик, премьер-министр, президент санай бурухла ченеймеп, эс мажын керешір жылчен. Шапла жынзым калашса гайреш, ватты. Яши эзир, шыва дерзе галареш тада кашт пурға. пурга. Ир, юлашкинжен турган галаре. Чим-чим, аптран-аптраман, әскайла табашын мари, кукамын жымадане? Мана полон Иванш каядып, институда житсе Кеме хень пулі мұскавада, худ пурдаман. Пірледізіз. Шаплашке, дит тұрған. Эп манна, шулдан дұғады бұлмалла. Хынығай мастып хадаваным, мен жүхлі әш... пір әмет азымран ғаймарым. Хутлатым че. Тень малашне эпшанна герман лупса бара чыважын евір юмахне. Че йывырли истори билен не тубаймазан, малашлыға курма пичен. Шав умында тітребек сан. Кичем, кичем, земзар, Пілес аштады мар, Миллионлы юш, камзем ғаэбір. Фин, яфетит, хазар, пылғар. Елгулжы аптраман, тынланын пушне вылтай реде кышт-кашт, калари еребень сыбайлын манжуғыш пайбир. Чываш? Ах, сем, шапла біле деп. Унчен камзем, унчен де жав кайранда, хальге, малашне де. Малашнеки дав. шухадав. Унжух юлзан занда чываш яче, юлать словар зенжанжах. Эзир шет, Аполлон Иванжа кышт нигелест. Шок-шок ачам. Эпкышт аяққарақ құрадып. Үнчен үнчен эп шкул парты жіне құрадып. Сире лист мардума. Эп чімбірде вірені тузым. Хальхи жараназа елзен, ах туры евірчі жау бозам, жау малдан хикартлашказым. Эс, Яковлев камне біледін, пайдах тавлашыш унбалан. Анчах шава туптаны жемен шивечерех пулать. Анман, Уна же ак сылдавя, ак матышман шілен чашлать. Уны же герман давыл, әсте веренден чвашла. Пире юнариш манар, пизер, епле сурами пьевана. Хуралдар герман, яхсар билзер анбулдар халық яланах. Тепленчик шерень, ывыш шарын пуштарны осмолне сыхла. Бичурин, Яковлев, Йолтхамрын, візем жінде шабышмалла. Кудерес. Тері Герман. Терес. Профессор ман бірдегінже, бұл сирин Ломоносов тері, шав Яковлев шинжен. Ну, мая бильтне, ими жунын пить хыды бұлны шкул ерге. Халаби, ечінақ кунгурна ун, аслы пейдер бадаки. Унбеке дем давра тем жухлі юмақ шымақлан аттялан. Паллах кыш тірісі де болі. Күшнехе селі тұрған. Старих хаярчы де кыраччы, упрашынчы валхайш шкулне. Хелхем шуды де шавғанатчы, чываш күн жүлін он жүхне. Сириан зат, суйла да южын, чілхе истори, шыр, тепче, Эбир пичетлі саспалы чуна памашкын хадерчче. Ашмарин словарне сайра сайрабулинде скопкыра ұндайып хам яда Мескер маны савындырай. Эбир чываш интеллигенцин пірлеміш сия, Пиренбе пурғалық, шак энциклопедин чын авторы бульдедебеп. Профессор умаз умазыр иртне пулмашку, щук, тенне, час, она да палықталардат бір. Манжуғы шықал, мінле алас. Шырже жол тәттім бұсына, асын зывланы халық чималдан бе буквари курзасын, мін шуғы шлесан шутпалан. Шав букварея, эп үр жынным курсатым анзыртран әнер. Хый алыбе анамын жырна эс ломоносов тенискер кепчеви не бұрзатым, кыдар трыщал жыруне, сазардак макыртым даятым Хой тухле манын мне. студент чухнех ашне жүндарна, Чывашын шереме дедем буквары щит міл жолдолдарна Вол, пирен малдан ехелгем Шав хелхемрен вудхы примари, шав амалан еребе. Чирула, кенеге, ашмарин, тәнже палашны перенбе. Кеммарбек, вырыслах пілетпір, кышт паллылартны да еккен. Шынгырдадать кына чілгемір сарғайны хутлісті жінжен. Старик чухлачы, мэнь. Міскержін передем каласасында Россияна хизеплемешкен вірендем рейбіру унда Россия икки пулны дере. Историк. Лежіғай нех, Унбек саманара тенгера манзанда юрчі бірнем. Унбек саманара патшалық яланвал уйрылми пірре, Шитменіне халперін халық пір гамылла, ун пірі Россия иккіччі кутерс, Терме жандарм бұлзан бірі, Ашмаринбек хайулы чәрі шут ослы вырыс тепри. Амар Адишев мар, Егерцин, Белинский, Чернышевский мар. Тетяп трамани итлізесін турған чырбақрыде. Ма да ма. Тенес ма Пушкин марға дейін. Унбек масштаблы жінзіне пірғалық вижібе вижеймен, пәлместіп марып візінем. Анча хал шухыш шуғышманын. Ученый пәдемі свайне фанатик пек елт халаланы пәрпәчі халық чілгіне. Пәдет, пәдет тезе мін жухлі васлаттарза әрлерле, шав чілгіне тулланы бұлі турца журас пек чірілі. Сазардық шав шовжайлы хорын, қылгіне, тезавру слинге чуваш ворум. Шитсе керет, хіне. Шапла чәлхежіе витлене, шаплавал, пэдем тәнжіне, ваттин чәлхи бәлі бәлдерне чыва чәлхин пуянлықне. Шана да бебе, ун словаре керзесін халық хушыне, пайдах сама галаре, волтин пушлатха хыешне. Шэль, шакингек, шак выржы тадем кем жухле шамры кемеде. Анжа ес. Халық пұрынатте, волнығы жанда вилмеде. Тенгам, блет тада илемлі. Хватла буля пурны щав. Кварда. Сиве шывда мелле пишіхтермешкен хуржам. Юратна пола Иванжы, Герман. Манын каймалла. Турганын күші салхуланче, эпень эс мускава, шапла. Авманын парахутта тұхре, шав буля. Темін жын паян адылбалан каймачун дуртре, тень час курайм аптерм. Шан, шан герман дереват учитель. Анан хивелін в лебе щутальчиде ун типшем биче, ескушлыхе тетреллебек. пырдаксал пырдаксалгулын саспачы кетне брагут. Шыран вырманя, улых, у хутларен майгут. Ледеп тенебек шыржывым, пілдержі пұл алла, Эпсыға, ширеп, әмір сыйва, талан Россия занбала. Вырнашты Герман, сыва булар. Сулван жуныны мінже ажалды, картуз, иктудыр, елдах мечен. Иргине хевел духайна. Варанать пуружут тінже. Герман канды саянна. Бұл каю трапычен. Чарлан зем жарылды да шо кумгалашы адала. Мәлгізем күш сабырашы, ежірен жыран балла. не вырнаш надылы чүхенетте, Хой хойхак не білетте ланвал битведелме, дейнес. Ялымра язырланашы лапка булыш хучызем, хырлахна хырзем гашлашы, Хыдырах шил иртнежем. Хырлық шумен Әмір ирек шыв заси хум заси. Шагында аваллах пирень, паян еде пуласи. Әмірех пуштах патравла, чангогумла кабакла, чашкравла, агравла, адыл әмір камалла. Хышшерелзе жидере варжы хуме германам. Автрачыва шибере асузаюлазна. Аптраман бинокль дедря. Пахре адал хердіне. Фур жубрла херде тря иге семес светрине. Яламран волкаш нахар, суны болюндайне, тюлензе дратте акхер ыдалат кевендене. вендине. те тахтаря. Пахре адал енелле. Курджы. Курджы азырғары шудалан бинокле. Мыжыргужи ялдыр дуре, кыштуды херибелле кулза илчі де ұтре утрре сукмакпа сырчинелле. Таврына тюмахтінжі. Тем жәнхер азилдере тулы уйық шинчи шывет садыран ере. чух елдах чибермен. Чөнеде, юмахеде, пурде хамырын, тет Герман. Пурде шактыван жердем. Шагында эбер вайбухна, вырыс халығы умне шығырба таварбадухна адылба сыры херрине. Ханда вражын кугыр хеше хузанда хужылнынже чываш сенде пулна эше. Астыват пыргалечень. Сарибаттыр енерлене, ласчильгелле ургамах тапсазикне, юшкерлене, вырыс майлы яланах. Агінде твада әмір, пурнат пырчунда чэм. Алеченев семзір чывашла пуплейметтім. Вырыс халыхе хадарчы пірін халығын ятне, чілхіне аслы латры ыстынне, сар ла аваллах курнать кужа баян. Нихыжан иге иге халых пәрбірне хаяр Шухашла те яш тепчевже, архифрада музейре, хайыртені кунжре астуза бұрат пәтченже. Книге нухрат, чулбалак, кивелет піс пажал, тем на шагал, шавжавахына сағал. Пәлдір жешха, шын чухларе тебереш питкерліне, арапла вола бұшларе. Тухре ершіне, Хевельдуғы дугы шунны майын пăхре дала, Шрасе нумай, нумай ун, тупмалла.